บุ๊กทูเจ็ดสิบเซปตินเดสมิตชอบ อยากเ a ้า k ัวเวเลติสคุณอยากสูบบุหรี่ไหมวายยูสเว l a t i e s s m เจ ē คุณอยากเต้นรำไหม Vai jūs vēlaties dejot? คุณอยากไปเดินเล่นไหม Vai jūs vēlaties iet pastaigāties? ผมอยากจะสูบบุหรี่ Es vēlos smēķēt. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Vai tu vēlies cigareti? เขาอยากได้ไฟแช็ก Viņš vēlas piesmēķēt.ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Es vēlos kaut ko iedzert. ผมอยากทานอะไรหน่อย Es vēlos kaut ko ēst. ผมอยากพักผ่อนหน่อย Es vēlos nedaudz atpūsties. ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย es vēlos jums ko pajautāt. ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Es vēlos jums ko lūgt. ผมอยากจะเลี้ยงคุณ Es vēlos jūs uz kaut ko uzaicināt. คุณจะรับอะไรดีครับ Ko jūs lūdzu vēlaties? คุณจะรับกาแฟไหมครับ Vai jūs vēlaties kafiju? หรือว่าคุณจะรับชาดีครับ Varbūt jūs labāk vēlaties tēju? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน Mēs vēlamies braukt mājās. คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม Vai jūs vēlaties taksometru?